a nan Kano. Kada a manta za a iya aiko mana da saƙonnin tambayoyi ta adireshin mu yanar gizo wato fatoyi rahama at yahoo.com za kuma iya aiko mana ta dandalin mu na sada zumunta wato Facebook kazalika za kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta shafin mu na yanar gizo wato www.rahamaradio.com a karamakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أمقوام سسور علم وأن اللوكشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما رأينا منك صوكتي أكاد أيكين هجي وأن أيكيني kunshi ibada ce wacce take ta kunshi ma'anoni masu girma da yawa kwarai da gaske baya ga ma'anar tauhidi da kadaita Allah ta'ala da gujewa dukkan abin da yake shirka da wannan ibada ta kunsa kamar da muka yi bayani to haka nan wannan ibada ta kunshi wato wata tarbiya ta zamantakewar al'umma ta musulmi a matsayin ta al'umma ce guda daya wacce take bautar ubangiji daya take bin tsarin doka guda daya da Allah ta'ala ya saukar sannan take fuskantar manufa guda daya ibada ce wacce ke kunshe da tarbiyyar zamantakewa tsakanin al'ummomi waɗanda suke mabambanta jinsi mabambanta kabila mabambanta ƙasashe mabambanta yare mabambanta ta fuskar al'adu ibada ce wacce tun lokacin da bawa mahajjaci wato ya shiga cikin wannan ibada ya cire kayayyakinsa da ya saba sawa a ƙasarsa na al'ada ya sanya kaya ko mu ce uniform na aikin hajji uniform guda daya wanda zai fito da alhazai su a cikin kama guda daya ta yadda ba za ka ga bambanci tsakanin alhajin da ya fito daga gabas ba da alhajin da ya fito daga yamma ba za ka ga bambanci tsakanin alhajin da yake ba larabe da wanda yake ba ajami ba ba za ka ga bambanci tsakanin wanda yake mai wadata da wanda yake mara wadata ba ba za ka ga bambanci tsakanin wanda yake mai sarauta ba da wanda ba shi da sarauta dukkaninsu za su fito a cikin tufa iri ɗaya a cikin kaya guda ɗaya su fuskanci ubangiji guda ɗaya suna kiran abu ɗaya suna labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka duk sun bar wani abin da suke amfani da shi na kirari ko na kuzuzu ta kabila ko na kuzuzu ta ƙasa ko na kuzuzu ta yare sun dawo gaba ɗaya sun aje wannan sun daga tuta guda ɗaya ita ce tutar la illallah muhammadun rasulullah suna dawafi ga ɗaki guda ɗaya tare da bambancin jinsinsu da bambancin launinsu da bambancin harassansu kuma suna ibada iri ɗaya lalle Allah ta'ala da ya shar'anta hajji ga mutane yana nufin al'umma ta musulmi ta zama al'umma guda ɗaya wacce take taimakon junanta take agazawa junanta al'umma da za ta zama kamar jiki guda ɗaya idan wani ɓangare na jiki ya kamu da rashin lafiya sauran gabobin jiki za su ansa za su kamu da zazzabi da rashin bacci musulmi gaba ɗaya kamar jiki ɗaya suke kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masalul mu'mini masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة wato muminai ko musulmi kamar jiki guda ɗaya ne a wajen yadda suke tausayawa wa junansu da jin junansu kamar jiki ɗaya suke idan wani wata gaba ta wannan jiki ta kamu da rashin lafiya sauran jiki gaba ɗaya sai ya rude a rasa bacci a kuma wato kamu da zazzaɓi saboda haka lokacin da mutum ya zo zai shiga aikin hajji a lokacin zai yi harama daga miƙati da zarar ya harama daga miƙati kuma to musulunci ya hana shi ya yi farauta kai hatta gashin kansa ko gashin jikinsa aka ce kai ya taba kai ya aski kai hatta faratansa aka ce kai ya kai ya cire komai na jikinsa wato ya fito a a wannan matsayi wanda yake nuna cewa komai ya samu salama ya samu aminci alama ce da take nuna cewa wata ibada yake yi wacce addinin musulunci ya zo da ita shi kuma addini addinin musulunci shine addini na zaman lafiya wanda ya kunshi salama ya kunshi zaman lafiya zaman lafiya ta hakika ba zaman lafiya ta karya ba zaman lafiya ta hakika wanda idan mutum ya shiga cikin wannan aiki hatta jayayya hatta musu aka ce kada yin dan uwansa ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج wanda duk ya ainihin kulla niyyar aikin hajji a waɗannan watanni to babu aikin batsa babu aikin fasikanci babu jidali babu jayayya babu musu to kaga abinda wanda aka hana shi musu kaga babu shakka ba za a yarda masa ya daki wani ba ko ya zagi wani ko ci mutuncin wani ko ya hantari wani ba babu shakka wannan yana nuna yadda ya kamata al'ummar musulmi ta kasance ta kasance al'umma ce wacce take kaunar juna take son juna take zaune da juna lafiya take kaucewa dukkan wani abin da zai kawo hatsaniya dukkan wani abin da zai kawo karo dukkan wani abin da zai kawo tashin hankali a cikin rayuwa wannan ba karamar koyarwa ba ce ta haka musulmi tun daga lokacin da ya shiga ihrami ayyukan da ake wajabta masa a wannan lokaci suna ba shi darasi ne suna ba shi koyarwa ne suna nuna masa yadda ya kamata rayuwarsa ta kasance zama rayuwa ce ta biyayya da tsoron Allah rayuwa ce <clears throat> ta aikata alkhairi rayuwa ce da ake so abubuwan da mutum zai yi a lokacin zama abubuwa ne masu kyau ya kaucewa dukkan abubuwan da suke basu da kyau ya kaucewa dukkan wata alfasha kaucewa dukkan wasu mummunan lafazi mummunar kalma da zamana Allah ta'ala shine kawai a zuciyarsa shine a tunaninsa babu shakka a wannan zamani da muke rayuwa a ciki dan adam yana buƙatar wannan tarbiyya yana buƙatar irin wannan koyarwa yana buƙatar ya zama ya samu irin wannan training musamman a wannan zamani da muke ganin jinin dan adam yana kwarara jinin dan adam bai zama a bakin kowa ba bai zama a bakin komai ba ana kashe dan adam kamar ana kashe kwari a wannan zamani da muke ganin tashin na ta yawa babu shakka muna buƙatar mu ƙara komawa ga irin waɗannan ayyuka na aikin haji don mu koyi yadda musulunci ya tsara wa musulmi zamantake wasu da rayuwarsu domin ya kasance mun kakkaɓe son zuciya mun kakkaɓe kiyayya da ƙiƙi juna daga cikin zukatanmu mu koyi yadda za a zauna lafiya mu koyi yadda Allah ta'ala ya so bayansa mummune su kasance ka duba yadda ubangiji ta'ala yake tattara mutane a guri guda a lokaci guda kuma suna dosar hadafi guda a cikin dan a cikin dan kankanin guri ba wai guri wanda yake mai girma ba amma za a hadu miliyoyi za su hadu amma a ce ko jayayya ko musanyar magana kada ta rika gudana tsakanin mutum da dan uwansa mutum babu shakka wannan ba karamin koyarwa ba ce ba karamin training ake ma mutane ba ya kamata a ce duk mutumin da ya je ya haji ya dawo to ya dawo da wata sifa wacce ba irin ta ya tafi da ita ba ya dawo mutum ne mai son yan uwansa mai ƙaunarsu mai son zaman lafiya mai kaucewa dukkan abin da ke hatsaniya wanda da ya shiga wannan gumurzu inda za a ture ka a mangare ka a taka ka amma aka ce ko da musanyar magana kada ka yi wala fusuka wala jidala fil hajj aka ce kada ka yi to don mutumin da ya samu irin wannan to ya kamata ya samu wata tarbiya ta musamman yayin da zai dawo kasarsa ko a same shi mutum ne wanda yana ɗauke da irin waɗannan sifofi a tare da shi yadda zai rayu rayuwa mai kyau shi yasa ubangiji ta'ala da ya ce a yi guzirin zuwa hajji sai ya ce amma fa mafi alkhairun guziri shi ne tsoron Allah fa ta zawwado da ina khairar zadi takwa wata ya ulil albab ku yi guziri mun zuwa aikin hajji amma fa ku sani mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah na haka ku ji tsoro na ya koma su hankali saboda haka tsoron Allah shine izzar mu shine girman mu shine mutuncin mu a yanda zamu sanya san duniya a zuciya da zama tafi karfin abin nan tafi karfin zuciyar mu to babu shakka muna cikin kaskanci muna cikin ci baya babu wato tawaya ko na kasa gabawa idan ya kasance tsoron Allah ke jagoranci ke masa jagoranci idan ya tabbatar da tsoron Allah a cikin zuciyarsa mu dawo daga wannan aiki muna dauke da zuciya ta mu taimaka wa ƴan uwanmu a bisa doran wato yarda da amincewa ba bisa doron wato kabilanci ko kungiyanci ko wani abu wanda yake ɗan kasanci ko bangaranci ba zama na saboda manufanmu daya saboda Allah ɗaya muke bautawa saboda ubangiji ɗaya muke bautawa saboda hadafinmu guda ɗaya kuma abu ɗaya muke so mu cimma to ya zama saboda wannan muke ƙoƙarin a mu yi ƙoƙarin mu ga cewa mun samu mun taimaka wa juna mun yi ta'awun a tsakaninmu mun tabbatar da gaskiya mun kuma yaƙi ƙarya da zalunci da ta'addanci duk inda yake wannan kaɗan daga cikin abubuwan da musulmi zai karanto ne zai hararo zai fahimto daga cikin aikin hajji wanda rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci Allah samu dace amin summa amin malam tambaya ta farko tana cewa menene ingancin cewa wai ranar juma'a ake karɓar ayyukan bayi ba hadisin ba ranar juma'a <clears throat> ya ce ba hadisin yi magana ɗaukaka ba aikin bayi ba karɓa ba karɓa daban ɗaukaka aikin daban a duk mutum ya aiki akwai mala'iku da yi rubuta abin da ya aikata mai kyau ne kuma da kyau kiraman katibina ya lamuna ma tafalun kamar yadda Allah ke cewa bala wa rusuluna ladaihim yaktubun banzannin Allah ta'ala su ne mala'iku da suke tare da mutum suna rubuta duk abin da yake aikatawa to akwai lokacin da ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa zuwa sama ka wannan lokaci su ne ranar litinin da ranar alhamis su wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi a cikin su yake cewa saboda a cikinsu ne ake ɗaukaka ayyukan bayi kuma ina sha'awa ina so ya zama ɗaukaka ayyuka na lokacin ina azumi wannan shine abin da hadisin ya ce hadisin usama usama ta zaid yana cikin sunan abi dawud amma ba wai aljuma'a ba kuma ba karɓa ba don karba shine kai Allah ta'ala ce ya karɓa. wannan ba shi da alaƙar ɗaukakawa zarar mutum ya yi aikin ibada ya cika sharuɗa kuma da ikhlasi da tsoron Allah Allah yana karɓa aikinsa inda ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin wani yana karɓa ayyukan wato bayansa waɗanda suke masu tsoronsa masu takawa haka in mutum ya aiki da takawa Allah zai karɓa ɗaukaka aikin kuma wannan shi kuma wani abu ne daban kuma shi ma ba ranar juma'a ka faɗa ba alhamis ne da litinin tambaya ta gaba ta ce malam mutum zai iya yin azumin nafula alhalin ana bin sa na farilla mun sha faɗa cewa farilla ita ce gaba da nafila idan da mutum zai kasance ya kiyaye farillar da Allah ta'ala ya wajabta masa na ayyukan ibada ba tare da ya yi nafila ko da ɗaya ba inda da zai yi ya kiyaye farilla ɗin gaba ɗaya ba tare da ya zo da nafila ba to wannan ya ishe shi ya kuɓuta wurin Allah kamar da ya zo a cikin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani bawa lokacin da wani ba kawai ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abin da Allah ta'ala ya shar'anta masa ya wajabta masa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa Allah ta'ala ya wajabta masa luli biyar ya ce akwai wasu banda waɗannan biyar ɗin da suke wajibi a kaina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sai dai in kai na ta tadawuyi wato sai dai in nafila za ka yi sannan ya sake ce masa Allah ta'ala ya wajabta maka azumin ramadan ce to banda wannan akwai wani wajibin kuma aka yi na banda wannan ce a illa an taɓawa da in taɗawu'i za ka yi ya sa ka gaya masa cewa allah ya wajabta masa fidda zakka ta dukiyarsa yana da ita ce akwai wani abu banda wannan ya ce a sai dai kuma ta taɗawu'i sannan ya sa ka gaya masa allah ya wajabta masa a aikin hajji ya ce to akwai wani kuma banda wannan ce a sai da in ta taɗawu'i za ka yi ya ce to wallahi shi ba zai kara ba zai rage ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aflaha ar-rajul in sadaka inda mutumin nan yadda ya faɗa din nan gaskiya zai je yadda ya ya faɗa din to ya samu rabauta to ya samu gidan aljanna to da a ce zai yi din mutum ya zo da farilla din kakaf da Allah ta'ala ya wajabta masa ba tare da an samu dungushe ba to ko da bai nafila ko ɗaya ba wannan ya isa ya haye ya samu riba haka ita farilla ita ce gaba sannan nafila sukan takan zama ciko ne ga ga mutum akan abin da ya bari na farilla ko ya sakaci ko ya gaza yadda ake so a sallarsa ko azuminsa to na fulfulo su suke cike wannan gurbi a ranar gobe kiyama kamar da ya tabbata a hadisin abdullahi dan mas'ud cewa farkon abin da za a yi wa mutum hisabi da shi ranar gobe kiyama wato cikin ayyukan su shine sallah a duba idan sun cika shi kenan idan ba su cika ba a ce a duba in yana ta dawu'i a ebo ta dawu'in na fulfulin kenan a ciki masa gurbin abin da ya gaza na farin latta shi yasa wasu malamai suka ce kenan in banda ma'aiki sallah da salama ba wanda zai zama an gama bincike an gama lissafi a samu yana da nafulfulu kowa in aka yi masa lissafi aka gama to ƙarshe za a yi ta ciko ne da nafulfulinsa duk su shige cikin farilla annabawa ko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani al'umma shine watakila shine wanda haka ma ubangiji ta ala ya faɗa inna laili fa tahajjad bihi nafilatan shi shine zai samu wannan nafila din shi zai samu wannan kari din bayan farillarsa zai samu nafila amma mu yadda muke dinnan da wuya ne a ce ayyukanmu na farilla din sun samu cika cif-cif ba tare da an yi ciko da nafula ba kusan nafilar za ta tafi ne a ciko ba ta zauna a matsayin nafulan ba za ta shige cikin farilla ne shi kaga ita nafula tana bin farilla ne ba ita ce farko ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da ya ruwaito daga ubangiji Allah yana cewa mata karraba alayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai taɓa kusanta ta da wani abin da na fi so ba amma abin da na farlanta masa wato abin da Allah ta'ala ya fi so bawa ya kusance shi da shi ne farilla sannan ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu sannan bawa ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfilu har sai na so shi to kaga nafilfilu suna zuwa bayan farilla farilla ita ce farkon abin da Allah ta'ala yake son bawa ya kusance shi da shi to mutum da ake bin bashin azumi na farilla abin da aka fi so ko Allah ya fi so shine yayi fari kafin ya zo bukatun nafila din wannan shine mun kuma sha bayani irin wannan tambaya ta gaba ta ce malam idan wasu za su yi aure sukan je a duba musu sunan matar da ya kamata su aura menene hukuncin hakan a shari'a wannan ba shi da asali ba shi da tushe kuma ma zai shiga cikin babin duba wanda haramun ne a shari'a balma duba wannan kafirci ne sun yi ce za a duba masa sa'a a gaya masa gaibi abinda ba shi kenan ba suna kadai ba zai nuna mutum ba a ce wai ta hanyar suna wai za a haɗa suna harufan suna ko a yi lissafi ko a ce wannan mata in ka aure da za ka yi arziki ko za a soka ko za ka samu kaza ko za ka samu kaza wannan in ka aure ta za ka samu kiya za ka samu matsala za ka samu talauci kasuwancinka zai lalace za ka yi rigima da mutane da sauran maganganu irin waɗannan waɗannan duk ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana zuwa gurin masu irin wannan domin su ne shi ne ake kira arraf wanda zai ce zai gano maka wani abin da yake ɓoye wani abu na gaibi wani abu da zai faru nan gaba ya ce wa yana da wata hanya da zai yi lissafinsa ko ya buga kasarsa ko ya zane-zanensa ya gano annan da salama ya ce duk wanda ya zo wa ɗan boka na wato dan duba man ata arrafan fasa'alahu fasaddaqahu ma qul faqad kafara ma unzila ala muhammad a ruwayar sai muslim annan sallallahu alaihi yake cewa man ata arrafan alahu lam tuqbal lahu salatu 40 salatu 40 wanda zai zo gurin dan duba man ata arrafan aw kahina wanda zai zo gurin dan duba ko boka ya gaskata shi kan abin da ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad kafara ma unzila ala muhammad wanda ya kafircewa abinda aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sai na Abdullah dan Mas'ud mai cikin al-Mu'jam al-Tabarani Mu'jam al-Kabir na Tabarani saraka wanda ya je gurin boka ko dan duba ya yi buga ƙasa ya yi duba-dubensa ya gaya masa wani abu wanda bai faru ba shi zai faru ko ga yadda zai kasance kuma ya yadda da wannan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ce to wannan ya kafircewa abinda aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam domin a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya nuna cewa babu wanda ya san gaibi sawa'un mutum ne ko aljan ko mala'ika sai Allah kullaya ya man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah ka ce babu wanda ya san gaibi waɗanda suke cikin sammai ko suke cikin ƙasa babu wanda ya san gaibi sai Allah kaga mutumin da zai ce shi ya san gaibi to ya ya ta wannan alkur'anin wanda zai ce ya san matar da ya kamata ka aura ta hanyar suna ba wai ya je ya gaya maka ɗabi'u ba ce misali wanda ya zai aure ya je ya tambayi wanda ya san yarinya da yake so ya tambaye shi yaya halayenta ya gaya masa wannan kaga wani abu ne daban zai ga masa ne abin da ya sani ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin to wannan babu komai amma ya je buga sunanta a yi wani zane a yi wani hatimi a yi wani jadwali sannan a ce matan nan za ka yi kuɗi in ka aure ta ko matan nan za ka tsaya ce wannan yadda ne da ɗan duba kuma hatsari ne ga akilar mutum na ya ce mutum ya zo wa ɗan duba ya tambaye shi ko bai gasgata shi ba zuwa din kawai ai masa tambaya annabi ya ce to za a karbi sallar mutum ba ta kwana arba'in to ko da ya yi sallar kwana arba'in ko da ya yi sallar tsawon kwana arba'in ba za a karɓa ba ba za a ba shi lada ba za a rubuta mashi lada ba kuma dole ya yi in bai yi ba kuma to nauyin ta yana nan wuyansa dole ya sauke nauyin ta hanyar ya yi amma kuma ba shi da lada wannan idan bai gaskata shi ba don kuma har ya yarda da abin da ya faɗa to wannan ya yi ya watsar kenan da abin da Allah ta'ala ya saukar a cikin alkur'ani na cewa gaibi na Allah ne aqul innamal ghaibu lillah suka ce gaibi na Allah ne shi kadai saboda ya watsar da wannan ya yadda cewa akwai wani da yake yayi ya yadda cewa akwai wani da yayi tarayya da Allah a cikin sanin gaibi wannan kuma shi ne Allah ya kiyaye na'am amin a ah, sai tambayar da ta fito daga Umar Ado Inuwa Sheshe ya ce menene alaƙar roƙon Allah tare da yanka kuma idan bukata ta biya yashin hakan na iya taɓa aƙidar mutum? so a mutum ya je ya ce ma wani aimin addu'a ko a cari da addu'a shi kuma wannan da ya zo gurin nasa ya ce to za ka kawo eh, rago ko mai sifa kaza ko sa ko za ka kawo kaji to wannan ya nuna cewa wannan mutum ba na Allah bane ba kuma wanda zai addu'a bane a saurari addu'arsa ba a ƙi kai da za ka ke buƙatar addu'a ko kake wata buƙata wurin Allah ba ka yanka dabba ka yi sadaka kai a karan kanka ne da kai sadaka yadda mutum zai sadakar kosai sadakar waina sai ya sadakar nama ka yanka dabba ka yi sadaka da talakawa ga makota mabukata ka ce ya ubangiji wannan na yi saboda kai ya ubangiji bukata ta kaza kaza Allah ka biya mu saboda wannan ibadar da na yi wannan babu wani abu amma ka je gurin wani wanda shi aikinsa kenan kamar ma sana'a sace shi shi ya aje kansa a zo ya yi addu'a kamar wani jirgejeniya suka yi da Allah cewa don mai bukata ya zo gurin ka ni kuma zan biya masa amma sai ya maka kaza ya maka kaza wannan damfara ce sauraka idan irin wannan yankan ne to ba shine shari'a ta yadda da shi ba a ce kada ka yanka dabba kai sadaka da namanta wannan ba a hana ba kamar yadda aka yadda ka yi sadaka da kudinka ka yadda aka yadda ka yi abinci ka bayar sadaka wannan babu laifi don kayanka dabba ka bayar sadaka kaninka da Allah ba wani da ya sa ka ba ba wani ne ya sifanta maka wata dabba ta musamman ba ya ce ka kawo dabba iri kaza iri kaza iri kaza mai kama kaza to wannan kaga ba wai Allah zai yi ba dan Allah zai yi dan Allah zai yi na ruwan Allah da kamanninta Allah shi yayi dabba baka shi yayi fara shi yayi ja shi yayi eh, gajera shi yayi mai tsawo duk shi yayi su don halittar sani babu bambanci a tsakanin kuma ubangiji ba ba kalatta yake dubawa ba sai lan da Allah wa humwa wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum ba naman da ka ya samu a jikin dabbar ba ko jinin da ya zuba ba shi ne wannan zai kai ga Allah ba tsoron Allah da yake cikin zuciyarka kyakkyawan ikhlasi kyakkyawan niyya da kai da ikhlasi da kai a zuciyarka shine wannan ubangiji yake dubawa saboda ka in har dan Allah ne ka bukatar a baka wani sifa ko wani ce sai an kawo shi zai gaya maka abin da zaka yi na kusanta ga Allah ba shi zai ce sai ta hanyar dabba ba yana iya cewa ka je ka yi sadaka ka yi addu'a ka yi tawassuli da addu'arka amma sai ya gaya maka cewa ka abu ba saboda haka wannan ba shi da alaƙa da karɓar addu'a ko rashin karɓarta amma mutum in shi karin kansa ya ga dama ya yi wannan babu wani abu don ya sadaka ma ya ɗauka cewa wani ne ya sa shi kuma ya sa masa wasu sifofi ya ce ya yanka wani lokaci sai ka samu cewa akwai wani abu na saddabaru akwai wani abu na tsafi akwai wani abu na na na 419 a ciki da bai dace a ce musulmi yayi wannan ba ko kuma a ce an yi wa musulmi wayo har an duɗe shi da wannan na'am tambayar abubakar ku ya ce malin lokacin sallah ya shiga muna kaduna daga abuja za mu da gida kano sai wasu suka ce a tsaya a yi sallah wato jam'u takadim ko akhir wasu kuma suka ce a bari idan an zo kano a yi kasaru alhalin kuma dukkaninmu mazauna kano ne shin ya abin yake to in kai kana cikin halin tafiya shari'a ta sauƙaƙe maka wasu abubuwa da cikin sauƙin da shari'a ta yi wa matafi ya yi kasaru wato sallolin da suke da raka a hudu ya mai da su biyu sallar azahar sallar la'asar sallar isha'i ya yi su raka a biyu shari'a ta masa wannan sauƙin hakanan shari'a ta sauƙaƙe masa ya hada salloli guda biyu a lokacin ɗaya daga cikinsu ya hada sallar azahar da la'asar a lokacin azahar ko a lokacin la'asar ko ya hada sallar magariba da isha'i a lokacin magariba ko a lokacin isha'i wannan da shari'a ta masa wannan saukin ne kasancewar wasu mai matafi tafiya wani abu ne mai wahalarwa da jigatarwa kamar da Annabi sallallahu ya ce a safar atomiyar azab wato bulaguro wani yanki ne na azaba to dan a karfafa masa a sauƙaƙa masa sai aka yi masa wannan sauƙi haka matafiyi zai iya yin haɗa salloli guda biyu a halin tafiyarsa yana cikin tafiya lokacin azahar ya yi zai iya azahar da la'asar ko ya yi magariba da isha'i a lokacin ɗaya daga cikinsu ko jan jam'u shi ne a lokacin ta farko ko jan uta akhir shi shine jinkirta zuwa lokacin ta biyu ya haɗa ya yi. wannan da shari'a ta masa sauki kamar a halin da kuke ciki kamata ya ku haɗe a inda kuka sauka za ku yi sallah sai ku haɗe su la'asar ce da magarib abin a zahar da la'asar ko sai ku haɗe su an kuka dawo gida to nan kuma kun dawo gida babu maganar kasaru wanda ya dawo da wata sallah a kansa bai yi ta ba ya zo gida to ba zai ce ai ƙasar ta yi ɗauko ba saboda haka yanzu a gida ma ƙasarin zai yi a'a zo ya zawo gida shi kenan cikawa zai yi babu kuma maganar ya yi kasar ballantana ya haɗi in kuka dawo gida ka zo kano ba ku yi sallar azahar ɗin ba ka zo kano da asar ta yi ka ku yi azahar cikakkiya ku yi la'asar cikakkiya nan ma ba haka ya kamata ba ba haka ya kamata ba kamata yi a can inda kuke ku haɗe su gaba ɗaya kun huta kuna zuwa gida shi kenan sai mutum ya ci abinci ya kwanta ya baccinsa ba tare da yana jin akwai wani abu da yake jiran sanin gaba ba na'am sai tambaya ta gaba ta ce wadda ta fito daga abdullahi macidu ya ce malam don allah a ja hankalin wasu daga cikinmu maza kasancewar ba sa yi wa matansu tufafi amma su ko da yaushe sukan yi ƙoƙarin yin ɗinki akai-akai kuma matansu suna fama da rashin sutura to abu shakka tufatar da mace daidai ciki da ciyar da ita da shayar da ita da aka ɗora masa nauyin ya ci da ita ya shayar da ita haka nan ta kai ya bata ta zauna ba sutura bata ta zauna cikin tsumma yana da kuma halin da zai saman mata da kyawar sutura nan babu shakka in yi haka to ya rage wani nauyi ya wato ya bai sauke wani nauyi da yake kansa ba tunda wa bima anfaqu annafaka din da aka faɗa ta kunshi ciyarwa ta kunshi shayarwa ta kunshi sutura da wacce za ta sa Allah ta'ala yana cewa liyun fi zu sa'ati min sa'ati wan qadira alaihi rizqu falyunfiq ma ataahu Allah duk wani mai wadata ya ciyar gurgudan wadatarsa ya ciyar daga wadatarsa wanda kuma aka kuntata masa wato ya zama ba mai wadataciya ba mai wadata sosai ba hannun shi kuma atahu Allah ya ciyar daga abin da Allah ta'ala ya bashi wannan shine abin da yake wajibi saboda ka ba daidai ba ne mutum ya zama shi a karan kansa zai sa mai kyau kuma kuma yana ganin matarsa ko matarsa suna sanye da tsumma a kodoshi wannan in yi haka bai adalci da aka neme shi yi ba ya sauke nauyin da yake wuyansa ba sai tambayar da ta fito daga kabiru sale rauni. ya ce malam mata ta ce ana binta azumin watan ramadana guda shida to bayan sallah sai ta fara sutti shawwal har ta kai biyar sai ta kama laulayin ciki shin yanzu za ta mayar da shi ramadan ne wannan biyar ɗin da ta yi na shawwal in ya so ta cika ɗaya ya zama shida shi kenan ta biya ramadana ko kuma ya za ta yi idan aka riga aka yi azumi da wata niyya to ba kuma juyar da shi kuma an yi da niyyar nafila kuma a ce baya da gaba kuma a juyar da shi da ya koma farilla to bayan ta yi wa Allah shi da siga ta nafila an rubuta mata shi cikin ah, azumin mukanta na nafila sai kuma da laule ya sami ta dace ce ya Allah azumin nan da ne nafila da Allah bai da shi farilla wannan ba a haka saboda ka yana nan a nafilanta da a ce tun farko niyyar shi ke shikenan mutum da ta yi niyyar nafila wa inna mali kullum ri'in manawa mutum yana samun kowane mutum yana ana bashi gwargwada abin da ya niyya niyyar ta ita shi ne niyyar sita shawwal tsaka sita shawwal sai ko ce kamsa shawwal da ba ce shida ba to za a ba ta ladan wanda ya azumi biyar ah, kuma wannan shidan kuma daga baya in ta samu dama sai ta rama. wannan tambayar kuma take cewa malam nayi bari kwana 43 jini yana zuba sai ya dauke bayan nayi kwana 13 sai ya dawo nayi kwana 6 sannan ya kuma daukewa na ƙara yin kwana uku ya dawo da safe da yamma ya dauke haka ya dinga yi har sati guda idan ya dawo da safe sai ya dauke da yamma to malam yaya maganar sallah da azumi to a jinin bari jinin biki ne mutu bari jinin ta jinin biki ne wanda ya ce magana mafi rinjaye so irin yadda ake zama lokacin jinin biki haka shi ma jinin bari shi ma jinin biki ne haka za a zauna a magana mafi inganci shi ne mafi tsawon lokacin jinin biki kwana arba'in haka ya zo a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi tsawon lokaci kwana arba'in don haka a cikin kwanakin matukar dai ba a cika kwana arba'in ba kusan da ya dawo to jinin bikin ne dawo sai ta dakata da sallah in lokacin azumi ne ba za ta yi azumi ba in ya dauke sai ta yi wanka inar ta ga ya dauke alamun ya dauke sai ta yi wanka da za a kaddara ya sake dawowa na za ta kuma sake dakatawa har sai idan ya yi kwana arba'in to in ya sake dawowa bayan kwana arba'in to wannan ya zama jini yana rura sai sai ma kokari ta je ta ga likita domin a bata magani jinin ya tsaya na'am wannan tambayar kuma take cewa malam wace shawara za a bani ina yawan yin mantuwa a cikin dukkanin al'amurana so mantuwa wani abu ne da ubangiji ala shi yake halittarsa yake sanya wa mutum ah, sannan shaidan yakan taimaka wajen mutum ya rika mantuwa musamman abin da yake na alkhairi musamman abin da ya zama alkhairi ne to za ga shaidan yana kokarin sai ya sa kamanta shi ya sa ah, yusha ah, nun wanda suka ya kasance tare da annabi musa alaihissalam a tafiyar da ya ta neman ilimi da annabi musa ya gaya masa cewa ya tuna masa kafin nan lokacin da kifin nan ya bace ya gaya masa aka zo suka zauna a wani guri kifin ya shige ruwa ya tafi ya gan shi amma kuma sai kasa tunawa lokacin da aka yi tafiya ya ce ba mu abincinmu tafiyar nan mun wahala sai ce ai lokacin da muka zauna gidan dutsen na muna hutawa kifin nan ya shige ruwa ya tafiyarsa Kuma na manta an gaya maka ma an sani hu illa shaytan an askura wato ba komai ya mantar da ni ba sai shaytan zanin sai ya jingina wa shi ya ce ya manta amma ba komai ya mantar da shi ba shi shaytan haka nan lokacin da annabi yusuf alaihi salam yake kurkuku mutanen nan guda biyu da suke tare da shi a kurkuku kai mafarki ya fassara masa mafarki ɗaya ce zai kubuta ɗaya kuma za a kashe shi da ya ce ma wanda yake tsammanin zai kubuta kala da zai zanna annahu najin minhu ne inda rabbik in ka je gaban mai gidan ka tuna masa magana ta fa an sahu shaytanu zikra rabbi ma sai shaydan ya mantar da shi kaga sai aka jingina wa shaydan mantuwar ko da ka shedan yana duk sanda mutum zai yi wani abin alkhairi shi ɗaya na kokarin mai za ya mantar da shi shi yasa ko me kake neman tsari da Allah daga shedan domin kada ya zama shigar ya shiga maka da wasu wasi ya yi maka wasa da hankali har ka manta abin akan samu wannan ina akwai kuma abin da ya shafi cikin ta kwakwalwa wadda take da launi za ga mantuwa na yawan shiga ana girma kuma abubuwa suna ƙara yawa a rayuwar mutum sannan kuma mantuwa tana ƙara shiga kwalwarsa saboda ka sai dai a nemi taimako wajen ubangiji a cikin al'amura domin a kaucewa shi ɗan wajen suya mutum mantuwa wani abin ko ba yadda za a yi haka ubangiji ta ta'ala ya so haka kuma ya halicci dan adam da irin wannan rauni wa kulikal insanu za'ifa annabi Allah yana cewa an halicci mutum mai rauni na'am sai tambayar umar alƙofar ruwa ya ce menene sharaɗan da ake cika wajen jam'in sallar isha'i da magrib to dukkan wata larura wadda za ta hana a haɗu a yi sallar magariba da isha'i kowace a lokacinta kamar a ce ko ruwan sama ko iska mai ƙarfi ko caɗi ko duhu mai tsanani ko tsoro duk wani abin da zai hana mutane in sun fita sun koma gida su kuma fitowa wasan isha'i to ya halatta su haɗe to kaga ana ruwa mutane suka samu suka zo magariba to an koma fa ruwan nan ba lalle ya bar mutane su fito ba in wani ya fito da ruwan wani ba zai fitowa ba to sai a haɗe ko kuma hadari ya haɗu ya taso mai karfi wanda ake da kyakkyawan tsammani cewa za a yi ruwa da shi ma aka yi magarba sai a haɗe ya haɗa a yi shalla isha'i tare ko ita iska mai tsanani ana ta iska ta yadda da aka koma gida ba daga ya fitowa ba ita ma sai a binna ko duhu mai tsanani ana duhu kuma kira ba hanyar ba kyau mutane suka samu suka shiga gida ba za su iya fitowa ba shi ma halatta ko taɓo a ce an yi ruwa gari ya caɓe kuma ba fitila mutane suka watsi ba kowa zai iya fitowa ba waɗannan abubuwa malamai sun ambace su a cikin abubuwan da za su iya sawa a haɗa salloli musamman magariba da isha'i a guri guda hakanan dukkan wani abin da zai jefa mutum cikin kunci ko cikin matsuwa ko takuruwa to shi ma zai ba shi dama ya haɗa salloli guda biyu a lokaci guda misali a ce likitoci ne za su shiga tiyata tiyata nan za ta ɗauki dogon lokaci ta yadda salloli biyu za su iya zuwa su wuce ba a gama tiyatan nan ba to za su iya haɗa sallolin biyu kamar su shiga azahar amma har kusan magarba za su kai ba su fito ba sun shiga da azahar to sai su haɗa azahar da la'asar su yi ta yadda kaga ba za su samu kunci ba da damuwa tunda dai an fara tiyata ba za a ce a tafi a bar mara lafiya ba har sai an je an yi sallah an dawo to kaga wannan akwai haraci to sai a haɗi shi wannan yana daga cikin abin da zai halatta wa mutum ya haɗa sa guda biyu ko ko wani darasi ne ko wani zama ne ake ko wani mutum ne mai muhimmanci a shar'anci ko ya shafi ya shafi addini ko ya shafi tafiyar da sha'anin al'umma maslaha ta al'umma ta hada mutane suka zo a zahar ta yi suke ganin in suka dakata aka tafi sallah watakila wasu za su tafi su watakila abu ganin da aka dauko za a manta da wata shi wani ana iya jinkirta sallar a haɗe tare da ta gabanta wato haɗa za da lasar ko magariba da isha'i duk waɗannan wannan za shi ga ƙarƙashin maganar abdullahi ɗin abbas lokacin da yake gaya mana annabtar sallama ya haɗa sallolin da magariba da isha'i a zahar da la'asar da magariba da isha'i a madina ba tare da ruwa ba ba tare da tsoro ba aka tambaye shi ne annal sallallahu alaihi yake nufi nan sai ce rada Allah ya harrija ummatahu yi haka ne don ya kada ya jefa al'ummata cikin kunci daga nan muka fahimci cewa ashe duk abin da zai jefa al'umma cikin kunci cikin takuruwa to ya halatta a haɗa salloli saboda shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan domin ya bada wannan ka'ida Allah ya harrija ummatahu saboda Allah yana cewa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj babu kunci babu takurwa da Allah ya sanya muku a cikin addini ya sa muku takurwa da kunci a cikin addini ba al-haraj marfu'un an hadhihi al-umma duk abin da zai zama kunci ne a kan wani al'umma to Allah ya dauke musu shi ya kawar musu da shi waɗannan su ne abubuwan da su sa a haɗa salloli banda kuma sallar da ake hadawa ga matafi wannan shi kuma ruksa ce sauki ne ubangiji ta ala ya masa saboda kasancewar sa matafi na'am sai tambayar da ce cewa malam ina ingancin hadisin da ke cewa wanda ya samu dama cikin ku ya mutu a Madina eh hadisi ne tabbatacce hadisi ne tabbatacce yana cikin mutum Imam Ahmad yana cikin a sanar dawo yana cikin sahihun mahibban annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man safa minkum an yamuta fil madinati falyaf'al fa inni shafi'un lahu yawm qiyamah wanda duk yake da damar da zai mutu a madina a cikin to ya mutu domin zan zama mai ceton sa ranar gobe kiyama to Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cece shi wanda yake da dama wannan hadisi abin da yake nunawa yana nuna cewa zama a madina mutum ya haƙure zama a madina musamman a wancan lokacin da madinan ba wani kayan more rayuwa ne tattare da ita ba wasu sahabbai ba su saba da zaman cikinta ba hijira suka yi wa suka zo madina ila inda suke yanayin da suke rayuwa a ciki ya sha bamban da yanayin da ke rayuwa a madina saboda ka zaman haƙuri suke zaman takurwa suke don salasala ba su a ɓaɓe a bar madina ɗin to shi ne sai faɗi falalar zama a madina cewa sahabban su yi haƙuri su zauna a madina har mutuwa su ta riske su wato kwaɗaitar da su ake yi su zauna a madina kar su fita wato ba ana nufin cewa duk inda kake ka yi ƙoƙarin ka shigo madina ka mutu ba ana gaya muku cikin ku wanda yake iya zama a madina har ya Allah ya karɓi a madina ba tare da ya fita ba ya yi haka domin ba a san kuma madinan bayan da gashi yadda ta rungumi musulmi ta zama cibiyar musulunci kuma da a babe bayan rasuwar wanzu Allah kowa ya koma ganinsu su ko kowa ya kama gaban ya yi wata ƙasa ce a a yadda ta rayu din nan da musulunci to ci gaba da zama cibiya ta musulunci kuma wanda wanda zai iya zama a ciki ya zauna to zan ce shi ranar gobe kiyama na'am tambaya ta gaba take cewa malam idan mutum ya kaɗe wani da babur ko mota ya mutu kuma wanda aka kaɗe shine ne ba shi da gaskiya shin akwai kafara to ya danganta da rashin gaskiyar ah, akwai inda zai kasance daman duk dai sanda za a samu irin wannan kadewa to akwai kuskure a samu kuskure ko dai ya zama kuskure ta bangaren direban da ya san ko ya zama kuskure ta bangaren wanda aka kade din ko ya zama rabi da rabi kowa yana da nashi kuskuren idan ya zama na kuskuren 100 bisa ɗari wato na wancan ne shi wannan ba shi da wani kuskure ta yaya za mu san ba shi da kuskure shi direban ya kasance misali yana tafiya akan hannunsa motarsa tana da lafiya birkinta yana da kyau kuma ba gudu yake na fitar hankali ba sannan wancan fado masa ya yi ba zata ba tare da ya sani ba ba tare da ya ankara ba kawai sai ya shi a gabansa to ga anan tabbaci wannan ba shi da wani laifi na farko duk abin da za a ce ya zama matsala wato motar ya lafiyayya ce birkinta yana ji kuma ba gudu yake ba don yana gudu ne wani ya taho a iya cewa watakila da baya gudu zai iya control din zai iya sarrafa motar amma kasancewarsa yana gudu wannan har ta kai ga ya banke shi ko ya bita kansa kaga anan shi ma yana da nashi laifin bakin gwagwado ko ya kasance a'a shi kansa motarsa ba kyakkyawan birki ta yadda wancan iya taho baya da za a iya rike ta don birkin baya ji sosai sai an daɗe ana masa famfo sannan ya tsaya kada shi ma yana da laifi to a irin wannan in har shi ma yana da nashi gudunmawa ta laifi sai ga dole ya kafara amma in har mutum ne yake tafiya a hankali kuma cikin nutsuwa ko ta lafiya lau kwatsahan kawai wani ya faɗo kansa ya bige shi to nan ba shi da wani ba shi da wani laifi a nan ba magana ya kafara wancan kamar wancan ne ya kashe kansa da kansa kamar mutum ne ya haƙa rijiya a inda ya kamata ya haƙa ta ya yi mata kari yadda ya kamata da ya bata sai wani kawai ya zo ya fada cikinta a nan ba a cewa mai rijiyar nan sai ya kafara saboda na farko bai haƙa ta kan hanya ba na biyu bayan ya haƙa ta ya katange ta ya kare ta ta yadda ba za a zo har kawai mutum ya fada ciki ba sai idan da gayya wato da rashin kula da gayya da sauransu ya zai fada amma inda zai zo yi ta kan hanya inda ba za a taɓa zutar rijiya ba ce wani ya zo ya fada to zai yi kafara saboda shi ya yi sanadiyar mutuwarsa ko ya zo ya yi ta sannan bai mata makarai ba wani ya zo ya fada ciki nan ma yana da sakaci zai yi kafara amma idan ba haka ba ya yi ta a gefe can inda ya kamata ya gina ta sannan ya bata makarai amma duk da haka wani zo tsunduma ciki to anan ba za a ce ya kafara ba to haka shi ba mai mota mutum ne ya yi fakin inda ya kamata ya fakin ya aje motarsa inda ya kamata ya aje wani ya zo kawai yadda motar ko yana tafiya wani ya zo ta baya da ke ya faɗi ya mutu wani duk ba za a ce ya kafara ba ka ya danganta da rashin kuskuren dole sai an duba an ga ta ina ne ya zama yana da kuskure ta ina ne ya zama ba da kuskure kafin a kore masa batun kafara na na'am wannan tambayar su ce malam menene hukuncin yin ƙaryar da ita kadai ce za ta iya kawo zaman lafiya to karyar da mutum zai yi domin ya yi sulhu tsakanin masu rigima ko ya fitar da mutane cikin wani ƙangi wanda yake mawuyaci wannan ta halatta shi sa halatta karya a yaƙi lokacin da ake yaƙi da abokan gaba halatta sun kama mutum ya musu karya musulunci ya ce alharbu koda don ce ya ci da tsayo da rani a zai karya ce don maslaha ko misali a wasu ne su biyu suke ta rigima suke ta husuma ba ga maciji tsakaninsu wani ya je karyar cewa wani yana gaishe ka wannan ma ya ko je gun wani ya ce wani yanzu muka haɗu da shi ya yabe ka ya faɗa alkhairin ka ya ce dai ɗan ne ya shiga tsakaninku wani duk karya ce don ya sulhu tsakanin mutane biyu masu suma wannan babu komai ko mutum ne ya aka biyo shi wani ya rarako shi da, makami zai kashe shi sai je fada cikin gidanka ko cikin gidan makota kai kaga inda ya shiga wance ya zo ci kagawa ne shi a bangan shi wasan ya faɗa amma ba don wannan karyar ba to takila da zai gaskiya ce eh, ya shiga nan gidan kaga zai kashe shi to duk irin wannan karyar su malubarai ta suke wajibi ce ma kamar yanzu wannan surar ta karshe wani azalimi ya biyo wani da makami zai kashe shi da wancan ya ɓoye a wani guri a zo a tambaye ka yana ina wajibi ne ka yi ƙaryar anan ba ma ƙarya ce wacce ke mustahabbi ba a ce ai in ka ga dama ka iya faɗar gaskiya a ƙaryar anan wajibi ce kaga ƙarya da ta kasance don maslaha wannan ba ta da matsayi ba ta da laifi amma mu fahimci maslahar da ake nufi ba maslaha ta ka ta shakhsiya ba wato ƙarya ce kai ta dan ka samu kuɗi ko ƙarya ce kai ta dan ka samu wata ɗaukaka ƙarya ce kai ta dan ka zalunci wani ko a sarayar da haƙƙin wani wannan ƙaryar ba ta halatta ba na'am wannan kuma ya ce malam idan mace tana da yawan yin guni shin ya halatta ta sanya turare ko da kaɗan ne idan za ta fita annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayyu ra'atin ista'tarat samarat ala qaumin yajidu rihaha fa innaha zaniya hadisi ne sahihi yana cikin sunan nasa'i da abu dawud da tirmizi hadisin abu musa al-ashari na duk matar da ta sanya turare ta fitar da mutane su ji kanshin ta ci wannan mazinaciya ce sauraka duk turaren da za ta sa a jikinta da zai rika fidda kanshi mai halatta ta sashi wurin za ta fita ta halatta ta sa a gidanta tsakaninta da mijinta ko a gidan iyayenta tsakaninta da 'yan uwanta muharramanta amma ta sa kanshi yana tashi ta wuce tana yawo cikin jama'a wannan musulunci ya haramta wannan kuma ya ɗauki wannan wani nau'i ne na zina saboda haka idan tana gumi kuma in ta sa turaren za ta rika san shi zai rika tashi a jikinta bai halatta ba amma in har za ta sa ne yadda kanshi ba zai tashi a jikinta ba wato hamamin jikinta kawai take kawarwa amma na kusa da ita ba za su ji ta wuce tana kanshi na tashi wannan babu komai na'am wannan kuma ta ce malam yaya ake yin istibra'i istibra'i shine mace ta zauna haila daya wata ta haila daya idan mai haila ce idan tana jinin haila ta yi haila ɗaya ta yi tsarki shi kenan ta yi sibirai idan ba ta jini ta yi wata guda wannan kuma tambayar ta ce malam menene hukuncin cire hakin wuya da beli ga jarirai to babu dai inda nassi ya ce a cire hakin wuya ko wani beli a jariri ba wani nassi na alkur'ani ko sunna saboda ka wannan matsala ce da za a bacca ga likitoci a tambaye su sun ya dace a cire ko bai dace ba ka'ida ba wani abu da Allah ta'ala zai yi wa mutum wanda ba shi da amfani sai dai idan har musulunci ne ce a yanke kamar kaciya shayi da ake wa namiji ko wanda ake wa mace shi ma aka faɗi yadda za a yi ba haka ba haka ba ka'ida Allah ya halicce ta da halicci kowa da wannan don me za a cire ko kasashen da ba san wannan ba kasar saudiya ba wanda za a haifa kasar zuwa a yi cire masa wani haƙƙin wuya ko ba wanda yake da wata matsala saboda haka a je a tambayi likitoci su za su yi bayanin matsala din shin cirewar wani abu ne ake samu na alfanu in an cire ba a cirewa a samu matsala ko kwadai haka kawai al'ada ce kawai ake cirewa ko wani camfi ne su za su yi wannan bayani amma dai a ni a sani na a musulunci babu wani aya ko hadisi annabi ya ce a cire bele ko a cire hakin wuya na'am wannan tambayar ta fito daga Salihu Kura ya ce malam yaya ingancin hadisan da suka ce duk wanda ya nemi ilimi don duniya ko alfahari ba zai ji kanshin aljanna ba kuma a ina zan iya samun su hadisai ne sahihai hadisi ne sahihi akwai hadisin ibn umar wanda yana cikin sunan ibn maja annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man talaba al-ilma la yubari li yubahi bihi al-ulama aw li yumari bihi as-sufaha wa yasrifa ilayhi wujuha an-nas la yajidu ra'ihata al-janna wanda duk ya nemi ilimi don ya yi alfahari cikin malamai da shi ko ya jayayya da wawaye jahilai ko ya ja mutane su dawo ƙarƙashinsa ko ya jawo wasu mutane manya su zama ƙarƙashinsa annabi sallallahu alaihi wasallam to ba zai ji ƙarshen aljanna ba akwai shi a cikin akwai ruwayar ibn umar a cikin sunan ibn majah akwai ruwayar ka'ab ibn malik wanda tana cikin sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan sau da haka hadisai ne sahihai kuma to alhamdulillah ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatoyi rahama a yau don haka za a iya aiko mana da saƙonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta adireshin munanar na gizo wato fatoyi rahama a yahoo.com za kuma a iya aiko mana ta lambar waya kamar haka wato sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu za kuma iya aiko mana ta dandalinmu na sada zumunta wato facebook da aka a madadin shehun malamin a daktar shak muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar nazarin addinin islama da ke jami'a bayero da kuma bashir idris ungogo wanda ya sada mu da ku ne shehu bala kabara ke cewa mu haɗa wani shirin da yardar allah ولو أن قتلوا لكم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما